dva, jedan. Čitaj. naši dragi slušatelji, došli smo i do knjiškog dvoboja naše eh, hit, hit, hit, <laughs> hit emisije. Hit, <laughs> Večeras mi je to ovaj, glavna uzročica. O čemu se tu radi? Maja i ja smo dobile knjige. Ne znamo o čemu se radi. Znamo samo da su autobiografije poznatih muzičara. Tako je. I svaka će pročitati po jedan citat iz svake knjige. Dobili smo sedam. Naravno ne znam o kome se radi. Tako je. To je na vama da vi pogodite. A nagrada za to je karte dvije za nedjelju za predstavu Rokam do jaja u Kalvariji. Imate priliku čuti pjesmu iz upravo te predstave. Majo, hoćemo li početi? Evo ga, možemo uh, početi. Evo ja krećem čitat. Pa evo, uh, dragi slušatelji i slušateljice, jako dobro obratite pažnju, pa krećemo. E, sa mnom u automobilu bili su Ronnie Wood, Freddy Sessler, nevjerojatan lik, moj prijatelj, gotovo drugi otac, koji će imati veliku ulogu u ovoj priči, i Jim Callahan, dugogodišnji šef našeg osiguranja. Možda zbog toga jer su o meni govorili kao da me nema u sobi. Obitelj mi živjela u ulici Green na broju 1, u sičušnoj kući u mjestu Ripley u Surreyu, koja je gledala izravno na seosku livadu. Trebalo je proći nešto vremena prije nego što mu se uđe u trag. S vremenom sam otkrio istinu da su mi mama i tata Rosie Jack Clapp zapravo baka i djed, da mi je Adrian ujak, a Rosinak kći Patricia, njezino dijete iz prvoga braka, zapravo biološka majka koja mi je dala prezime Clapton. Otišao sam u Dartford sa svojom suprugom Pati, koja tamo nikada ranije nije bila, i sa svojom kćeri Angelom. U vrijeme kad sam sa 16 godina upisao višu primjenjenu i preselio se u školu u Kingston na pokusnih godinu dana, svirao sam već posve pristojno i neprekidno učio nove stvari. Počeo sam onako kako bi trebao da počne svaki dobar gitarist, na običnoj akustičnoj gitari i s plastičnim žicama. To se dogodilo nakon što sam u londonskom klubu Marquee, jazz klubu u ulici Oxford, gdje sam kad kad svirao i blues, slušao Alexisa Cornera. Ovdje ja, između ostalog, opisujem trenutak kada sam susreo Mika Jaggera na stanici u Darfordu 1961. I mi smo uživo bili neusporedivo bolji. To je potvrdio izlazak naše prve LP ploče Five Live Yardbirds, koja se uzevši u obzir postojanje vrlo malo živih albuma, pokazala prilično revolucionarnim izdanjem. Ja sam rekao, ne, Kit ovdje. Connor je jurio po stanu s dadiljom se igrajući skrivača i dok je domar Lori plašio svojim upozorenjima o prozorima, mali je jednostavno trčao u sobu i izjurio kroz prozor. Na video displeju na stadionu u Tempi u Arizoni gdje su Stonesi nastupali pojavio se natpis Mick Jagger i Rolling Stonesi. Otkad to? Te godine set se mijenjao i ustalio se na nizu pjesama od kojih je prva polovica bila samo s Lejle, a zatim se rasplinjavao u pjesme iz različitih razdoblja završavajući lejlom. Evo, dragi slušatelji, bile su to dvije autobiografije. Mi smo već otprilike pogodili o kome se radi, a ako ste i vi, zovite nas, imate priliku usvojiti dvije karte za Rokam do jaja u Kalvariji za nedjelju u 8 sati. Pa evo, slobodno zovite. već smo imali neki najbrži prst, pa evo o kome se radi, o kome je riječ. Halo, čujemo li se? Znači, su možda Kate Richards i Je, u pravu ste, bravo, svaka čast, osvojili ste dvije karte za nedjelju za rokom do jaja u Kalvarije. Može, molim vas, vaše cijenjeno ime? Može, samo ne znam, ja sam prošli, tjedan osvojila nagradu. Nema veze, gospođo, svaka čast. Biljana Odlično, evo, zapamtili smo vas. Jeste bili na predstavi? Jesam, Kako vam se svidjela? Odlično, evo, ova ćemo biti. smo kroz ovu svu kišu, ali smo e, doći. to, je, to je, to je, e, taj duh, duh to je taj duh svaka čast. Evo, karte će vas opet čekati na ulazu i uživajte u predstavi. hvala vama. Laku noć. Evo, čestitamo našoj gospođi Marković, svaka čast e, dva put za redom, a ako vi želite isto tako okušati svoju sreću. Dakle. Sljedeći tjedan već u ponedjeljak ćete imati svoju šansu za novu predstavu. I morate biti brži. <laughs>